Tech Up Podcast. NXS Podcast. I dobar dan, dobrodošli dragi slušalci ponovno na talase NXS Web Radio Podcasta u još jednu sjajnu epizodu emisije Tech Up. Sa nama je naravno kao i svaki put Dušan, naš stručni konsultant i glavni odgovorni urednik Tech Up Central bloga. Dušan, dobar dan. Dobro. Ne? Za danas smo odabrali jednu interesantnu temu e, za koju bar jedan put e, ljudi su imali, da kažem, razmišljanje u tom pravcu, a to je odabir interneta koji da uvedu. Tako da ćemo danas pokušati da razjasnimo ljudima razlike između bežičnog interneta, ADSL-a i kablovskog interneta. Dušane, ako se slažeš da krenemo odmah sa pitanjima. Naravno. Prvo pitanje je E, sa kojim bi trebalo da krenemo, a to je da ukratko objasnimo našim slušalcima koje su zapravo razlike između bežičnog interneta, ADSL-a i kablovskog interneta. Pa, što se toga tiče, wireless u principu, samo ime kaže, odnosno bežični internet, postoji bazna stanica naravno koja odašlja signal i neki, neka pristupna tačka, neka, neki access point koji taj signal prima naravno bez kabla, i usmerava dakle, na jedan ili više računara naravno. E, što se tiče ADSL-a, koristi isključivo telefonsku, tako reći, centralu, odnosno bakarne žice, odnosno te takozvane parice i centra, e, situacija je slična, dakle kablovi idu od bazne stanice e, do naravno kuća odnosno stana, s tim što tu takođe postoji neka ograničenost u principu do nekih 1000 metara se može garantovati neka bezbedna konekcija, a što se tiče kablovskog interneta, bukvalno funkcioniše preko kablovske televizije, dakle u pitanju je standardni onaj bakarni, bakarni koaksijalni kabel koji može da se praktično da kažemo od čvorišta do čvorišta da, da se povezuje i naravno poveze korisnike direktno na, na mrežu. Dobro. E, drugo pitanje koje se nadovezuje naravno ovo prvo, to je koja bi otprilike bila neka optimalna brzina koja bi zadovoljila potrebe prosečnog korisnika i u stvari čime bi oni trebalo da se rukovade prilikom odabira paketa, odnosno provajdera u ovom slučaju? Pa u principu zavisi zašto bi se internet koristio. Ako bi to neka starija, da tako kažem, uslovno rečeno osoba koristila internet za bukvalno za proveru neke dnevne štampe ili nešto slično tome, postoje da kažem i relativno jeftini internet paketi od recimo 2 do 4 megabita koji će biti odlični za, za te stvari. Dakle, s obzirom da su pitanje da kažem te neke stranice sa vestima, to će se otvarati relativno brzo, nema nikakvih problema. A, ako je neko ko bi možda streamovao neke video sadržaj, odnosno koristio YouTube ili nešto slično, onda je u principu neka brzina potrebna da nekih bar 8 do 10 megabita, mada s obzirom da su sada veće rezolucije popularne, 10 megabita bi bila neka osnova. Takođe, dakle, ako ima više korisnika mm, kući koji bi koristili e, taj internet, recimo jedan računar i dva mobilna telefona, što je zapravo verovatno polovina, da kažem 50% korisnika ima takvu konfiguraciju opet da kažem tih nekih 10 ili 15 megabita je neki minimum da bi svako mogao da koristi internet bez da e, bukvalno gleda da li će imati problem, da li će mu sveckati nešto i slično. Dobro, to nas naravno dovodi i do trećeg pitanja, a to je zapravo koliko je bitna pouzdanog samog servisa, odnosno ADSL-a, kablovskog ili bežičnog interneta, i koliko se zapravo razlikuju te cene na mesečnom nivou u odnosu na te neke osnovne pakete, odnosno što se toga tiče, e, konkretno u ovom slučaju možemo poći od Wirelessa, pošto je naravno perična veza mm, nije, kako da kažem, signal se ne usmerava kroz kabel, već bukvalno to su, da kažem, antene, e, odnosno u pitanju je antena i e, pristupna tačka tako da bukvalno da kažem zavisi od, od smetnje koje se nalaze između te antene i... Dobro, ali koliko je, na primjer, ta infrastruktura kod nas u Srbiji konkretno razvijena što se tiče tog bežičnog interneta u odnosu možda neke druge gradove u Evropi ili u svetu gde je to već neki standard gde oni imaju jako velike brzine puta, evo sad imamo i 3G, 4G koje su prilično velike brzine interneta da, da budemo iskreni, al tako? I pa kod nas generalno jako slabo. A, mobilni provajderi su u principu naravno koriste svoju mrežu za mobilne telefone, tako da je to u principu sasvim druga stvar, ali neko ko recimo, odnosno firme koje rade samo, odnosno koji su provajderi interneta isključivo preko bežične mreže, odnosno bežične infrastrukture, su uglavnom redki i to se radi tamo gde nije isplativo bukvalno da se e, gradi mreža, odnosno da se postavljaju e, čvorišta da se iznajmljuju možda čak i bandere ili da se radi kupavanje kabla, ako, ako je to, da kažem, izvodljivo. Tako da to je u principu neka... Znači, to kod nas još uvek nije dovoljno razvijeno, još je, da kažem, u povoju i tako nešto. Pa. pa upravo, nije zastupljeno. A, pa, upravo to, da. Mnogo su više zastupljeni ADSL i kablovski internet. Dobro, a koliko je bitna ta pouzdanost, stvari, kolika se razlikuje ta pouzdanost između uh, ADSL-a i kablovskog interneta? E, što se toga tiče, slične su poprilično. Pa DSL je odličan zapravo ako se neko nalazi u krugu od recimo sad naravno to je da kažem neka optimalna na 500 metara do 1 km jer naravno nema, nema toliko gubitka e, da kažem signala pošto kod ADSL-a ne postoje pojačivači koji mogu da, da bukvalno da kažem da pojačuju signal recimo na relaciju od čovjeka do korisnika kao što je slučaj sa kablovskim internetom Dakle, kod ADSL-a bukvalno postoji jedna bazna stanica i kabel ide od te bazne stanice do korisnika, nema posrednika nikakvog. E sad, to obično znači da je ping bolji od, od generalno, da kažem, od kablovskog interneta, ali isto tako da kažem i pouzdanost, mada to opet važi samo za tu neku blatnu sredinu, odnosno za tu neke, neke udaljenosti optimalno do 1 e, km, dok recimo kod kablovskog interneta ta udaljenost u principu nije toliko bitna, s obzirom da je oprema dosta napredovala, ping je takođe odličan, odnosno odziv je odličan, e, signal čak ako postoji neki problem relativno je lako rešiv s obzirom da je mreža otkrivena, tako da u principu e, jako su slični, naravno e, kod ADSL-a postoji mogućnost da će neko imati internet i da udaljenosti od 2 ili 3 km od centrale, ali to je bukvalno ne postoji garancija niti ko će to biti brzina, niti da li će to internet raditi kako treba. Dok recimo to je mnogo lakše rešiti kod kablovskog interneta. Da, što znači da možemo reći da je možda kablovski trenutno najpouzdaniji u odnosu i na wireless i u odnosu na DSL, tako? Da. A koliko se zapravo razlikuju te cene onda tih nekih osnovnih paketa, da li je to tolika drastična razlika koja bi mogla nekoga da, da, da kažem, opredeli pre da uzme ADSL, ako je povoljniji, čak i ako je manje pouzdan ili je manje brzina u odnosu na neki kablovski? Pa, pa, u principu, pošto se danas svi, tako reći, guraju da, da imaju konkurentne cene, ADSL kod praktično 90% korisnika može da ponudi neku brzinu do maksimum 20 megabita koliko dozvoljava parica. Redke su zgrade, odnosno neke sredine gde postoji ta VDSL centrala koja može da recimo služi od do 50 ili do 100 megabita, to je poprilično redko, odnosno par procenata svega njihove mreže je uh, tako urađeno. Uh, tako da, naravno, ako postoji mogućnost možda da neko recimo za, za iste, iste par ili isti novac uh, koristi za nijansu, da kažem, spori ADSL internet, ako, ako ne želi da koristi kablovsku televiziju, pošto to zapravo verovatno kod svih provajdera uh, kablovskog interneta uslov, dakle morate koristiti televiziju da biste koristili internet, onda je možda ADSL jeftinija varijanta, s tim što naravno kod, kod kablovskog interneta su generalno brzine veće, a cena je opet konkurentna, tako da e, generalno ni jedan ni drugi nisu opš, loša opcija. Ono što bi možda trebalo e, izbegavati ako je ikako moguće jeste wireless. Mislim, ako je, ako je isto neka veća udaljenost, od bazne stanice do kuće ili stana koji će koristiti taj internet, tu može biti bukvalno svakakvih problema, tako da generalno što se tiče konekcije preko kabla to bi bilo uvijek preporuka. Da. I naravno poslednje pitanje bi zapravo i bila naša preporuka, znači ako bi ljudi mogli da biraju između ta tri interneta, iz do sada ovoga sve što si rekao, trebalo bi da bude da je kablovski internet trenutno najbolje moguće rešenje za koje bi ljudi mogli da se opredele. Jedino ukoliko oni žive negde gde ne prolazi neki provider kablovskog interneta, onda u tom slučaju su ADSL kao drugo mesto po pouzdanosti i po cenama i onda na poslednjem mestu, baš ako nema nikakvog izbora, onda bi eventualno bio wireless, ali tako? Pa, upravo to, mislim, kablovski internet je generalno napredovo dosta, odnosno najviše zapravo E, u odnosu na, u odnosu na ostale tipove konekcije, tako da... Tvoje mišljenje, na primer, u, u budućnosti sad kad krenemo u narednih 5 godina i tako dalje. Šta misliš, da li će se pre više razvijati kablovski internet i napredovati i u brzinama i u svemu, ili će možda pak ići više, ne znam, na wireless, s obzirom na 4G, s obzirom da imaju prilično lepe brzine preko, preko tog interneta, tako? Tako da, da je to taj neki wireless, aj tako da ga nazovemo ovaj, da, li bi, da li ti vidiš da u Srbiji će više ići ka kablovskom internetu razvoj i unapređenje ili možda ka nekim drugim? Pa, u principu što se naše zemlje tiče, e, definitivno kabel, jer e, mreža već postoji, odnosno svaki provider i pod provider, odnosno ti da kažemo manje firme, a, e, zakupljuju naravno i da kažem kapacitete, odnosno i linkove, a i grade svoje mini mreže, tako da a, kablovska mreža je veoma, veoma dobro rasprostavljena kod nas. E, što se tiče wirelessa, naravno opet mobilni provajderi generalno skupo naplaćaju internet, neravne su cene u odnosu na da kažem, ostatak Evrope, tako da to ne verujem da će biti, da kažem, neka budućnost. Jedina budućnost je optička veza, da tako kažemo, pošto tu kaskamo poprilično u odnosu za čak i komšilog, što bi se rekao, odnosno za Rumuniju, gde bukvalno, odnosno veliki procenat e, kuća ili stana, odnosno domaćinstva, ima direktor optički kabel do, do kuće ili stana. To je trenutno najbolji mogući vid konekcije gde i zapravo mogućnost za bilo kakvu smetnju je jako mala. Tako da i naši provajderi se isto, pogotovo kablovski provajderi, gledaju da bar taj optički kabel dovedu do recimo neke zgrade da bi se smanjila mogućnost e, problema između čvorišta i zgrade, pa onda naravno koriste postojeću mrežu, odnosno koaksijalnu mrežu u okviru objekta, što je takođe dobro stvar, odnosno mogući će veće brzine, e, mnogo bolju konekciju generalno sa boljim odzivom, tako da kabel je definitivno, bar kod nas, bit će najbolje, najbolje zastupljen i što se tiče neke preporuke, ovo bi bilo preporuka za kabel u internetu. U To bi ujedno naravno bila i poslednja informacija u ovoj našoj današnjoj emisiji. Dušane, naravno kao i svaki put, hvala na veoma istrpnim informacijama. Hvala. E, vi naravno ostanite u Zenekse Sveb radio podcastu ukoliko ste propustili neku od naših emisija, nxsradio.com je naš um, website i naravno pišite nam sve predloge, kritike, kritike E, bilo šta što mislite da bi trebalo da nam pišete, možete nam pisati na nxsradio.yahoo.com. Do neke sledeće emisije, naravno, ostanite uz NXS Web Radio Podcast. Ćao! Tech Up Podcast. NXS Podcast.